katya sa akazi wakamenyereye ubu ni sawa kubera ikigamabuja basha je nta kanya gaheze ndose ntahe kuzi gukora massage neza cyane ndagerageza kandi ndibaza nta kibatsi eh, ndagutera inkuru ishushe rero urabona ujya muntu uhejeje ku masa eh. niwe yari karagutera amashugwe ko kuri masaje uri uwa mbere naryohewe rero gasha kabisa byatse kungora eh, yego kwera ati byahatswe kungora ntaco kizima we yaryohewe akagenda gushimagitse canke hari akavirigire wamukoreye akapirikiri kameze eh, kasha kwigirisha reka none hariya muri kabine ugira twababona yo eh? oya brem oya mm. nukuri kwimana ivyo nta byabaye oh, oya vugisha ukuri nta cuba sinokubesha nawe urabizi mabuja urumva mm. uko nyine nabona kuze mm. no kuduza igikwembe ciwe vyangora ariko yabonye nyine ko nagize ubwoba aracidugiriza yo ngira haraho yashaka kujigutashitse erega umurwayi niwe amenya aho ahera nyabayo nyine naho yari umutama yari akomeye n'ukuri aho ma wabibonye gute baje napfuye kumukorako gutwenga mbega bazeheba iki gihe abazeheba kizungu yewe nyabayo kweri asa n'uwaruhiye ku isi y'imabuye we gusa rero icyo cyo gutinya nicyo mm. mm. ukwiye kwikuramo kuko byatuma akazi kononekara mm. kandi wumva abakiriya bari batanguye gutera amashuri we nta kibazo mabuja erega byose ni ukumenyera ibyo byo basha uzobenge ngenda gusavya mm. udutoka ugume udusiga utuvuta tugume mm. tworoshe hamwe kabisa ukoze ko mm. atitora mu bwenge oya nivyo nawe urazi ko wari warabimbwiye mbere nabikubwiye jewe urya amategeko mpawe ndayagendera amabuye eh nawe irabira ingene intoke zanje zimeze oya we waho nukuri ndakwizeye nta kibazo yego eh, hanyuma rero ikindi uzurambara utujipo twiza tubereye umukobwa nka wewe apa n'ibijipo bigera ku ku bitsinsi ntacyo nari mfise dutugura buke buke nyine nari ngwije amapantaro yego nayo nyine ni sawa mm. ariko tujipo natwo ni twiza cyane nyine kugira mm. nawe ntugume wiboshye n'amapantaro kuri nta kibazo eh, nzogerageza agaturondere no kugaragaza aje ugaturondera eh. Eh, hanyuma rero mm. ntuzu urasamara ashaka kubakiriya kuko burya niwacangamuka ntuzosubira muri iyo misozi ya kagona urabitahura no ehigafa mugiriwe umuhimbiri numva norira rara nibiki ko widoga yo mama ndababaye umuntu ashobora kugira igafe nk'iyi gute ifa kwidokimanta utahure ingana abantu babayeho mu rukundo rwabo ingorane bahura yewe mwana ari hano eh. mm, mm. njyewe narakunze narahegegera hmm. twe naso hmm. nubona ko twisharamiye ngaho atakibazo twifitiye ndabibona hmm. cyangwa ugasoma bibe bibiriya nyine ga mama reka kubinyica eee eh, mugabo rero sha muri bibure harimo utuntu tw'urukundo turyoshye muka muri kigo mm. ndahebuye erega n'iyo myaka ngeze nko mama hmm. ndasoma ibijyanye n'urukundo reka mhm. itumvikana ninge na tamuhungu n'umwe turi kumwe abagenzi banje nabo bafise nka batatu batatu kuti bangahe ntagukwegera mu buhumbu n'ubushurashutsi yitwararika ineza yawe urumva sima ko nk'uyu kenshi utwo dukadaguha mm. usanga ari utwo kugukwega kwega mm. ngo bikunde wemere ko muryamana urumva n'impanguhe ego nyine mm. cyangwa nkaho gusohokana kugira kuboretse ucike ibebe eh, eh. hanyuma akora ibyo ashaka none wumva ibyo gukundana nicyo gituma umuntu yoshaka akabyihoza wera risasha ubihebe gute hazogera igihe ufa twasha rindira mm. gusa uzotangara mana nta jewe gukunda umuntu biriza nta mwana mm. biturimwo mm-hmm. gusa icyo ukora uraba ko uwo muntu mushaka gukundana mm. atagenzwa na tubiri tiye sabwe izo voka zirakaretse zirahwana neza mpunga ushaka abazidutera agamuhungu we wa mugabo eh? none gashati igi eh? ubwo nawe nitwazisiga ntibarohava basigara barazisoromeye eh? oya oya oya none reka kurigira gute mm. uhejeje kumuharika ataranarushikamo ah, sha nanjye ndishuye mwishwane yarahiye kazotegezwa kuzi wanje mm. reka sha ibyo ni iby'ishavu wamuha iminsi birohera sha nukuri jewe yanteye umutima uhagaze tigi gahoro ukunda muzi aronkorera kumuzi kenyura eh? udufaranga noraba nkaba ndamuhendahendera hmm? yego aho nyene aho nyene uzoba umushoboye hmm. umviriza rero umuhamagara umusohokane bwije eh, ushaka umuherekeze umushikane hmm. eh. ewe umve nawe byo gumuzana eh. imana yompa ishavu rya gahoro nigahwama urugamba no ndarutsinze rijya ntirugutera ubwoba ko Katia yamaze kumenyera akazi ko kugira masaje mu kabare ku munyemwe restobar mu kiyago kiwe na pegi turumva kandi ko pegi ariko amuhanura gutangura kwambara utujipo n'aho atabitomoye neza dushobora kuba ari tugufi bamwe n'abandi bati ijipo ribaye rigufi igisho ryo ry'abaraba riba rirerire iyo ribaye rirerire rero rishobora gutuma umwigeme yikwegera ko bamugora mbe none iyo ngeso Katia agira yaduke izo mugeza he